السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يا kumhimidi الله سبحانه وتعالى كذلك قوم kuomba سلامكم ثم صلى الله عليه وسلم wasallama pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala jana tulikuwa tumeanza habari za jeneza tukasema tarku dawai afdal mtu anapoanza kuumwa kuacha kujitibu ni bora lakini tukataja riwaya nyingine katika madhhabu kwamba bali kutumia dawa ni bora kuliko kuacha vile vile tukasema wa sunna ta'dadun lilmauti na ni sunna kujiandaa kwa ajili ya umauti wa aktharun wa iktharun min dhikrihi na kukithirisha kuyakumbuka hayo ya umauti kukithirisha kukumbuka huo umauti wa iadat muslimin ghair mubtadi'in na kumfanyia ziara muislamu anapokuwa anaumwa asiokuwa mtu wa bid'a watakiruhu tauba tawbata wal wasiya na kumkumbusha toba na wasia فاذا nuzila bihi سنه taahudu بل halqihi bimain au sharabin na atakapojua na malakul maut ni sunna kufanya umuhimu kulowesha koo yake kwa maji au kinywaji watandia tushafataihi na kulowesha midomo yake watalqinuhu la ilaha illa Allah na kumlakinisha la ilaha illa Allah marra mara moja wala yuzadu ala thalathin wala haizidishi mara tatu yani haizidishi zaidi ya mara tatu illa an yatakallama fayuada birifqin isipokuwa kama ikiwa tazungumza itarudiwa kwa hali ya upole wa al fatiha na kusoma al fatiha wa yasin indahu na vile vile kusoma suratul yasin mbele yake wa tawjihuhu ila al-qibla na kumwelekeza kibla wa idha mata na atakapokufa sunna taqmidu aynayhi ni sunna kuyafunika macho yake wa shaddu lahyaihi na kufunga uh, zile sehemu za kuotea nywele ile mifupa miwili ya kuotea nywele kamba ambayo ikielekea mpaka kichwani kwake watalyinu mafasilihi na kulainisha viungo vyake wa khal'u thiyabihi na kuvua nguo zake wa satruhu bithawbin na kumstiri kwa nguo nyingine wa wadhu hadidatin au nahwiha ala batnihi na kuweka chuma au mfano wake kwenye tumbo lake waja'aluhu ala sariri ghusrihi na kumweka juu ya kitanda cha kumwoshea mutawajjihan hali ya kuwa ni mwenye kuelekezwa au kumwelekeza maiti ila kibla upande wa kibla munhadiran nahwa rijlaihi hali ya kuwa ameshushwa upande wa miguuni kwake yani kichwani kwa juu miguuni kuwe chini wa isra'u tajhizihi na kufanya haraka kumwandaa wa yajibu fi nahwi tafriq wasiyatihi na ni wajib uh, kufarikisha wasia wake wa qadha dainihi na kulipa deni lake sasa hivi tutaingia katika ahkam za kumuosha na kumvarisha sanda na بسم الله الرحمن الرحيم لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله غسل الميت واذا اخذ في غسله ستر عورته والسن ستر كله عن العيون وكره حضور خير معين ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حد وهما كفي غسل حي نعم ثم قال بعد ذلك فصل في احكام تغسيل الميت وكفنه يعني هذا الفصل اكتب فصل في احكام تغسيل الميت وكفنه فصل في احكام تغسيل الميت وكفنه فصل في احكام تغسيل الميت وكفنه هي فصل ni katika hukumu za kumuosha maiti na kumvalisha sana hii fasl tunazungumzia hukumu za kumuosha maiti na kumvalisha sana قال المؤلف رحمه الله واذا اخذ في غسله na atakapoanza kumuosha wa idha akhadha fi ghuslihi na atakapoanza kumuosha atakapoanza kumwosha yule maiti satara auratahu atasiri uchi wake satara auratahu atasitiri uchi wake wujuban hali wajibu satara auratahu wujuban atasiri uchi wake kwa hali ya uwajibu uchi mzia uchi Ah, kama tulivyoona kwenye kitabu swala tulivyokuwa tunazungumzia shurud za swala kwa tunazungumzia habari za satrul aura kwa yale ambayo tunazungumza kwenye kitabu swala kadhalika ule uchi ambao tumeuzungumzia kule ndio ambao tunasema ni wajibu kustiri hapa wa sunna satru kullihi 'anil uyuni na ni sunna kumstiri wote kutokana na kuangaliwa ni sunna kumstiri yani yule aliyokufa wote yani kustiri mwili wake wote anil uyuni kutokana na kuangaliwa kutokana na macho yani watu muangalie ama ule uchi ambao tulizungumzia kule mfano uh, kwa mwanaume baina ya kitovu na magoti kufunika ile sehemu ni wazi kumfunika mwili wake wote ili asiangaliwe na watu hii sisi wakuri wakuriha hudhuru ghairi mu'in na ni karaha kuhudhuria asiyesaidia wa kuriha hudhuru ghairi mu'in na ni karaha kuhudhuria asiyesaidia makruhu mtu asiyosaidia kuhudhuria ile sehemu ya kumoshia maiti ni karaha sawa ndio fahimu hakuna ambacho anaweza kufanya zaidi ni kwenda kumwangalia maiti sasa mtu asio asiyofanya kazi yoyote ni karaha kuhudhuria wakati maiti anaoshwa makro thumma nawa kisha atanuia ay alhasil yule mwenye kuosha atanuia wa hadha shartun na hili la kunuia ni sharti wa hadha shartun na hili la kunuia ni sharti ili kule kuosha kuwa sahihi ni lazima huyu muoshaji atie nia ya kumuosha yule maiti shartu yani thumma nawa kisha tanuia shartun hili shartu وسمى ما اتسمى بسم الله وجوبا وهذا الواجب وسمى ما اتسمى بسم الله وجوبا وهذا الواجب دون ما يجب التسميه واجب تسقط مع النسيان التسمية واجب تسقط مع النسيان التسمية واجب تسقط مع النسيان kusema بسم الله ni واجب kunaanguka ikiwa انت atasahau تريد ni vitu vingapi ambavyo mtu anapofanya vitu vyake yeye wakati yuko hai ni wajibu kusema bismillah vitano عند غسل يد المسلم القائم من نوم ليل ينقض الوضوء sehemu ya kwanza ni wakati wa kuosha mkono wa Muislamu anayeamka kutoka kwenye usingizi unayotundua udhu hii ni sehemu ya kwanza ambayo ni wajibu kusema bismillah. Sehemu ya pili wa inda wudhu wakati wa kutawadha. Sehemu ya tatu wa inda uh, atayammum wakati wa kutayamamu. Sehemu ya nne inda al wakati wa kuoga na sehemu ya tano inda zakati wakati wa kuchinja sasa hapa pia tunasema ni wajibu kusema bismillah lakini kwa sababu anafanya mwingine kumfanyia mwingine yani kile kitendo kama anafanya yeye lakini amfanyia mtu mwingine ndio maana tunaunganisha kule ikiwa na maana kama utaunganisha kule itakuwa ngapi sasa hivi sisi ثم قال وهما كفي غسل حي na hivyo viwili nia na kusema bismillah ni kama katika kuoga aliye hai wa huma na hivyo viwili yani nia na kusema bismillah kafi ghusl hayy ni kama katika kuoga aliye hai mtu anapokuwa na hadath akaenda kuoga tumesema katika masharti ni nia lazima anuie nuie kule kuoga kwake hakufiki na tukasema na jambo la wajibu kwenye kuoga ni moja ambalo ni nini atasmia kusema bismillah kwa hiyo unaosema wajibu eh, na sharti kinguvu ni sawa sawa na ndio maana akasema wahuma kafi ghusli haji na hivyo vitu viwili ni kama vile kuoga kwa yule aliye hai <laughs> kiwa na maana kwamba kusema bismillah ni wajibu wakati wa kumosha maiti lakini vile vile yule muoshaji mwenyewe ni lazima anuie tumeelewana نعم اقرأ قال رحمه الله ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه بعقه ويكثر الناس بنيده ثم يلف على يده حلقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع نعم ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع ثم يرفع رأس غير حامل كيشا atanyanyua kichwa cha asiyekuwa mjamzito ثم يرفع رأس غير حامل kisha atanyanyua kichwa cha asiyekuwa mjamzito yani yule maiti asiyekuwa mjamzito ila kurbi julusin mpaka ukaribu kama vile anakaa yani anamnyanyua mpaka anakuwa kama vile anafanyaje anakaa yani yule maiti wayasiru batnahu na atakamua tumbo lake wayasiru batnahu na atakamua tumbo lake birifqin kwa upole atakamua tumbo lake kwa upole wayukthiru almaa hinaidi na atafanya wingi maji wakati huo maana wakati huo atakuwa anamwaga maji mengi yani wakati ndile tumbo analikamua atakuwa anamwaga maji mengi yani kama kuna mtu mwingine ambaye kazi yake ni kumwaga maji basi wakati huo anapokuwa anafanya hiki kitendo cha kukamua tumbo la yule maiti basi yule mmwagaji wa maji atakuwa anakithirisha kumwaga maji sawa thumma yalufu ala yadihi khirqatan kisha atafunga kwenye mkono wake yani mkono wa muoshaji kitambaa thumma yarufu ala yadihi khirqatan kisha atafunga tazingusha kwenye mkono wa yule muoshaji kitambaa hizo anatumia nini gloves kwa hiyo inakuwa inasimama sehemu yake fayunajihi biha kisha atamstanjisha kwa huo mkono ambao amefunga hicho kitambaa atamstanjisha yule maiti wa harma masu aurati man lahu sab'un na inaharamishwa kugusa utupu wa yule ambaye ana miaka saba yanapoendelea ni haramu kugusa utupu wake bila hailin ya تزويد نعود إلى كلام المؤلف ثم يرفع رأس غير حامل استحبابا ثم يرفع رأس غير حامل استحبابا kisha atanyanyua kichwa cha asiyokuwa mjamzito kwa hali ya Sasa yule mjamzito hukumu yake inakuwaje? Idha kana aljaninu fil batni hayyan idha kana aljaninu fil batni hayyan اذا كان الجنين في البطن حيا اخرج والا يدفن مع امه إذا كان الجنين في البطن حيا أخرج وإلا يدفن مع أمه إذا كان الجنين في البطن حيا أخرج وإلا يدفن مع أمه اكيوا yule mtoto ambaye yuko tumboni yuko hai atatolewa kama yule mtoto ambaye yuko tumboni yuko hai atatolewa kwa njia ya maadamu yuko hai atafanywa operation ijapokuwa swala kufanywa operation ni makuruhu lakini kwa ajili ya kuokoa ah, maisha yule mtoto ambaye yuko tumboni basi tuwe itakuwa na juu dharura tani kwa hiyo atatolewa yule mtoto wa illa na kama atakuwa hayuko hai amefariki yudfanu ma'a ummihi atazikwa pamoja na mama yake yani sasa mama amefariki na mtoto katika tumbo lake amefariki pia basi yule mtoto atazikwa pamoja na mama yake kwa hiyo kama ni muislamu basi salata kwenda kuzuru katika makaburi ya waislamu na kama yule mama ni kitabia yani mtu alimuoa binti wa Kristo au Yahudi basi ah, ahlilmu anasema hatuzuru kwenye makaburi ya waislamu wala katika makaburi ya makafiri bali tutafuta sehemu nyingine ataenda kuzikwa halafu mgongo wake yule mama utelekezwa upande wa kibla kwa sababu wanasema mtoto anapokuwa katika tumbo la mama anakuwa anaangalia upande ule wa mgongo wa baba yake kwa yule mama wa kitabia atakapokuwa mgongo wake umeelekezwa upande wa kibla itakuwa na maana mtoto ataangalia wapi atakuwa ameangalia kibla kwa hiyo kama mtoto atakuwa yuko hai katika tumbo atatolewa na kama itakuwa amekufa basi atazikwa na mama yake ila kurbi jurusi yani mpaka atakapokuwa kama vile karibu uh, anakaa wayasuru batnahu biyadi wayasuru batnahu biyadihi na atakamua tumbo la yule maiti kwa mkono wake wayasiru batnahu biyadihi na atakamua tumbo la yule maiti kwa mkono wake birifqin kwa upole kwa nini akamua tumbo lake liyakhruja ma fihi ili kitoke kilicho katika hilo tumbo liyakhruja ma fihi ili kitoke ambacho kiko katika hilo tumbo yani katika uh, uchafu wayuktiru almaa inaidi na atakithirisha maji wakati huo kwa nini akithirisha maji wakati huo liizalati ma yakhruju min batnihi liizalati ma yakhruju min batnihi liizalati ma yakhruju min batnihi kwa ajili ya kuondoa kile ambacho kinatoka katika tumbo lake liizalati ma yakhruju min batnihi kwa ajili ya kuondoa kile ambacho kinatoka katika tumbo lake thumma yarufu ala yadihi firqatan kisha atazungusha atafunga katika mkono wake kitambaa atafunga katika mkono wake huyu muoshaji kitambaa yani makusudia mkono hapo yadi lighat ule mkono wa muoshaji fayunajihi biha kisha atamtanjisha kwa huo mkono yani huyo muoshaji atakuwa anamstanjisha yule maiti kwa huo mkono ambao amefunga hicho kitambaa wa harma masu awrati man lahu sab'un na inaharamishwa kugusa utupu wa yule ambaye ana miaka saba kayid bila haid wa yahrumu an ilaiha bila ha'il wa yahrumu an-nazaru ilaiha bila ha'il wa yahrumu an ilaiha ni haramu kugusa utupu wa aliye na miaka saba yanakuendelea bila ya kizuizi bila ya kizuizi kwa sababu ingekuwa bila kizuizi ingekuwa hata kama kifunga ah, hicho kitambaa singekuwa inajuzu kumstanjisha lakini makusudio hapo kwamba na ni haramu kugusa utupu wa mwenye miaka saba bila hail bila ya kizuizi wa yahrumu an-nadharu ilayha na ni haramu kuangalia huo utupu wa yahrumu an-nadharu ilayha na ni haramu kuangalia huo utupu aha mpaka hapo kuna swali Naam juu ya maiti watu sana nendeni pale mkamoni la basi hilo halina ubaya halina ubaya kwa sababu hata mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki watu walikuwa wanaenda kumwangalia naam uh, ya na bila shaka kwamba jambo hili likuwa linafanya katika jahiliya na hata wana walikuwa maana yake ni kukamua na hapa tunaona shia anasema anajua akamua upole zaidi bida au mstaafu au ni katika wajibu sasa tushaeleza katika vito vya sunna wakati wa kumosha yule maiti eh? na tunaposema takfini haina maana kumkafini kwa maana ya kumkamua tu msikusema takfini maana yake kumvalisha tanda hii kitendo kingine na kitendo kingine naam yataziwa kama kawaida kwa sababu asili ni mwenye mama kwa hiyo yule mama atelekezwa upande wa kibla kwa hiyo mama yeye anakuwa anafuata yani yule mtoto anakuwa anafuata hukumu ya ya mama naam hey. Eh, ndio ndio hivyo tabia si si si Kristo au myahudi naam mtoto ndo muislamu kwa sababu anamfuata baba kwa sababu katika vitu vya kufuata kwenye dini mtoto anamfuata mzazi wake ambao dini yake ni bora yani kama baba ni muislamu mama ni kristo au myahudi mtoto anamfuata uh, yule ambaye dini yake ni ni bora kwa maana yake anamfuata muislamu kama katika mambo ya uhalali na uharamu yani kama ilivyokuwa watoto wale wanyama ikiwa mtoto wa mnyama amepatikana kwa wanyama wawili mmoja halali mwingine haramu basi yule mtoto anachukua hukumu ya uharamu yani naftari mfano ah, kumetokea mnyama ambaye amepatikana kutokana na mbuzi na mbwa mathalan sawa kisha ukafanyia kitendo ukaja kupatikana mtoto pale yule ndama yani mbuzi yani aliozaliwa kutokana na mbuzi na uh, mbwa yule ndama atafuata upande wa uharamu ambaye ni upande wa mbwa haka eh. na hey. Eh. ndio maana yake kwamba yule ambaye ana chini ya miaka saba hilo ni jani na mifra ثم يدخل اصبعيه وعليه خنطة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه وينظفهما بلا إدخال ماء ثم يوبره ويغسل رأسه ولحيته برغوة السلف وبدنه بثقله ثم يفيض عليه الماء ويسن ويسن تثبيت وتيام وإمرار يده كل مرة على بطنه فإن لم ينقع زاد حتى ينقع وكره وكره ابتكار على مرة وماء حار وخلال وأسنان بلا حاجة وتصريف شعره وسن كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أبفار إنطالا وتنشيف, وجن وتنشيف ويجنب مفرم مات ما يجنب في حياته وسقط لأربعة أشهر كمولود حي حيا وإذا تعذر غسل مسجد يم المنام ثم قال بعد ذلك ثم يدخل إصبعيه آه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسه أسنانه كيشا أتنجز بدول فياك بدول فياك بدول كيشا أموشاج أتنجز بدول فياك بدول الإبهام والسبابة الإبهام والسبابة kidole chenyewe ni al-ibham na kile kidole cha shahada al-ibham was-sababa na kidole kile ambacho tunakiita cha shahada ataingiza wakati atakapokuwa anaingiza hiyo vidole viwili kwanza hukumu ya kuingiza hivi vidole viwili ni istihbaba yani wayud thumma yudkhilu isba'aihi istihbaban ويدخل اصبعيه استحبابا wa alayhima khirqatun mablulatun na juu ya hivyo vidole viwili kumefungwa kitambaa kilicholoa yani ataingiza vidole viwili hali ya kuwa vimefungwa kitambaa kilicholoa fi ataingiza katika kinywa cha yule maiti fi fami katika kinywa cha yule maiti fayamsahu asnanahu alafu afute meno yake alafu afute meno yake kwa anaingiza kidole kimoja wapo ambacho kimefungwa kitambaa ambacho kimeloa katika kinywa cha maiti alafu awe ni mwenye kufuta meno yake futa meno ya futa utumie kile kitambaa yani kama kuna uchafu ile uchafu uondoke wa fi na kwenye matundu yake mawili ya pua wa fi mankhiraihi na kwenye matundu yake mawili ya pua fayunadhifuhuma aya tafishi fayunadhifuhuma ayasafishe yani hayo matundu mawili ya pua ayasafishe bila idkhali ma'in bila ya kuingiza maji bila idkhali ma'in bila ya kuingiza maji kwa hiyo kinywani na kwenye pua akatumia vitambaa ambavyo vimeloa lakini bila ya kuingiza maji yanaingizi maji kwenye pua ah, ya yule aliyofariki wala kwenye kinywa cha yule aliyofariki thumma yuwadhiuhu kisha atamtawadha atamtawadha Kiswahili atamtawadhisha sio kisha atamtawadhisha istihbaba thumma yuwadhiuhu istihbaba kisha atamtawadhisha hukumu ya huu udhu ni sibaba thumma yuwadhihu kisha atamtawadhisha istibaba katika hali sibaba yani huu udhu ni mustahab yani si wajib bali ni sunna kumtawadhisha maiti ni sunna ويكسر رأسه ولحيته biraqwati sidr na ataosha kichwa chake yani kichwa cha maiti wayaksiru ra'sahu na ataosha kichwa chake walihiyatahu na ndevu zake ikiwa mwanaume walihiyatahu na ndevu zake biraqwati sidr kwa povu la sidiri ni aina ya mti kuna wengine ambao nimesikia wanasema kwamba sidiri ni mkunazi kuna ambao nimesikia wanasema sidiri ni mkunazi lakini aina uh, ya mti aina fulani ya mti kwa hiyo ule mti unakuwa unatoa povu lakini kwa miaka hii inatosha sabuni kwa miaka hii inatosha sabuni bimaana wayakumu makamahu swabun yani sehemu ile ya povu ya ya huu mtu ambao unaitwa sidiq wayakumu makamahu aswabun inatosha kusimama sehemu yake sabuni yani badala ya watu kupata shida kwenda kutafuta huo mti watatumia sabuni kwenye kwenye wakati wa kuosha kwa hiyo kichwa na ndevu itatumika Eh, hiyo form ya asidi sijajua usahihi kwa kweli hiyo asidi ndo huo mkunaza ama bali uh, Ibn Badran anasema hii aina ya mti sio mashuhuri huko kwao sio mashuhuri huko kwao kwa sijajua kama itakuwa ni mkunaji mnaye kwa kwetu huko ndio ndio kama itakuwa sio harifia bali ni aina nyingine sio mkunazi basi kwetu tutakuwa sio mashuhuri lakini vile vile hakuna haja ya kufanya takalluf takelo wakati sabuni ziko tutatumia sabuni basi itatosha anasema wabadalahu bithufulihi na mwili wake yani ataosha mwili wake bithufulihi asuful nini hapa tunasema kwamba ni povu la huo mtu ambao unaitwa asidi aliposema wa badanahu bithufrihi asfar ambayo inayokusudiwa hapa asijru almakhlutu bilma'i asijru almakhlutu bilma'i tahta raghwa asijru المخلوط بالماء تحت رغوته السدر المخلوط بالماء تحت رغوة wanasema الطفل huwa ma safura min kulli shay ni kile kitu ambacho kinakuwa chini ya kila kitu lakini hapa maksudio yake ni ule mti ule ambao tume tume tumeutaja yani asidr kama itakuwa ni mkunazi kalati yani ni ule mkunazi almakhlutu ambao umechanganywa bilma na maji ule mkunazi ambao umechanganywa na nini na maji tahta raghwa ambao unakuwa chini au hayo maji yanakuwa chini ya lile kofu povu zinakuwa juu chini yake kunakuwa yale maji kwa lile povu linatumika katika kuosha kichwa chake na ndevu zake sawa yale maji ya chini ndo ataoshwa mwili wake yani ndo Kiswahili kipesi povu zitatumika kwenye kuosha kichwa na ndevu yale yaani maji ya chini ya povu yanatumika kwenye kuosha mwili wake tumeelewana eh thumma yufidu alayhi alma kisha atamwagia juu yake maji thumma yufidu alayhi alma kisha tamwagia juu yake maji yani baada ya hapo akishafanya hivyo hayo ambayo tulioeleza baadaye kinachofuata ni kummwagia maji atamwaga maji kwenye mwili uh, wa yule maji nini sifa hayo maji alayhi alma aswafi alma aswaf alladhi lam yukhlatu bighairihi الصافي الذي لم يخلط بغيره الصافي الذي لم يخلط بغيره maji safi ambayo hayajachanganywa na kitu kingine ni maji safi atamwagia akishapika hii nukta ndio itakuwa sasa anahesabika amemuosha mara ya kwanza yani huo ndio tunaita muosho wa kwanza akishafika hii nukta ya kumwagia maji baada ya kufanya hayo tuliyoeleza itakuwa tayari muosho wa kwanza umekamilika wa yusannu tatrithun na ni sunna kumosha mara tatu wa sunna tatrithun na ni sunna kumuosha mara tatu kwa kumosha mara tatu yani maana kwamba hivi tulivyofanya huo ndio moto wa ngapi wa kwanza ataleta wa pili hivyo hivyo kisha ataleta wa tatu hivyo hivyo اكتب لكن الوضوء لكن الوضوء لكن الوضوء يكفي marratan wahida lakinna alwudhu'a yakfi marratan wahida lakinna alwudhu'a yakfi marratan wahida lakini udhu natosha mara moja udhu natosha mara moja ama kuosha kutarudiwa mara tatu katika hali ya istihbab wa tayamunun na kuanza viungo vyake vya kulia watayamunu na kuanza viungo vyake vya vya kulia yani sunna wakati wa kumuosha kuanza viungo vyake vya kulia wa imraru yadihi kila maratin ala batnihi na kupitisha mkono wake kila mara juu ya tumbo lake yani kila muosho atakuwa anapitisha mkono wake juu la tumbo lake wa imraru yadihi kila maratin ala batnihi na kupitisha mkono wake kila mara katika tumbo lake yani sunna kupitisha mkono wake kila muosho kwenye tumbo lake kwa maiti sawa eh? sasa mibosho mara tatu chaosha huko ile miosho mitatu tayari eh, imeshakimia muallif anasema fa lam yanqa zada hatta yanqa kama hajatakata fa lam yanqa kama hajatakata zada atazidisha miosho hatta yanka mpaka takashi sawa yani ameosha ile miosho mitatu hajang'aa bado yani ukipitisha mkono hivyo unahisi kabisa kuna uchafu ambao unatokea yani kuonyesha mtu ametakata hata wewe kawaida ili uonekane umetakata unafikia hatua mkono wako uki, ukipitisha katika ngozi hakuna uchafu ambao yeye unaotokea kwa hiyo sasa kwa Levites pia ameosha hiyo miosho mitatu lakini akifirisha mkono kwenye ngozi yake bado anaona kuna uchafu unatoka itakuwa uh, hii maida haifanyeje haijatakata kono kufanya nini zada atazidisha miosho hata yanka mpaka atakate na hila kuzidisha mpaka atakate ni mustahab uktu wa hukmu dhalika mustahabun wa hukmu dhalika mustahabun wa hukmu dhalika mustahabun حيث كان عليه wasaqun وحكم ذلك مستحب حيث كان عليه وثق ولم يخرج منه شيء ولم يخرج منه شيء وحكم ذلك مستحب حيث كان عليه وسق ولم يخرج منه شيء من القبل أو الدبل ولم يخرج منه شيء من القبل أو الدبل وحكم ذلك مستحب حيث كان عليه وسق ولم يخرج منه شيء من القبل أو الدبل فإن خرج فإن خرج فإن خرج من أحدهما شيء فإن خرج من أحدهما شيء وجب إعادة غسله إلى سبع غسلات خرج من أحدهما فإن خرج من أحدهما شيء وجب إعادة غسله وجب إعادة غسله وجب إعادة غسله إلى سبع غسلات إلى سبع غسلات anasema hukum ya kuzidisha ni mustahabu ni sunna kama itakuwa na uchafu kama itakuwa na uchafu katika mwili wake na hakijatoka chochote katika utupu wake wa mbele au wa nyumba yani bado taka ziko lakini kwa kule kuwepo taka hakuna kinachotoka kwenye utupu wake wa mbele na nini wa nyumba kuzidisha kumuosha ni sunna sunna eh? kisha akasema fa in kharaja min ma shay'un ikiwa kitatoka katika moja katika hizo tupu mbili chochote yani utupu wa mbele au wa nyuma kikatoka chochote wajaba i'adatu ghaslihi ni wajibu kurudia kuosha intabi sindia na ukisinzia unaweza kupitwa ikawa shida baadaye utasoma au tuelewa sharti yake ikiwa bado anaona ile maiti haijatakata atazidisha idadi nyingine hukum ya kuzidisha hii ni sunna lakini itakuwa ni sunna kama ile maiti ina uchafu lakini uchafu wenyewe usiotoka katika siku mbili sawa eh? kuzidisha hapo kumosha ni nini ni sunna na kama sasa kutakuwa kunatoka chochote katika moja katika zile tupu zake mbili kurudia kumwosha ni wajibu tumeelewana na mwasasi atamtaji na atamrudia atarudia kufanyaje kumwosha wujuban wa kuriha iktisaru ala maratin na ni makuruhu kufupika kumwosha mara moja wa kuriha iktisaru ala maratin na ni makuruhu kufupika kumwosha mara moja yani tutokaosha mara moja ile maiti ikawa halali tajibu kweli itakuwa jambo la uwajibu tayari umeshatekeleza lakini hilo ni makruh ni makruh kayyid illa يخرج منه yakhruju minhu shay'un illa yakhruju minhu shay'un illa yakhruju minhu shay'un lam yakhruj minhu shay'un wa illa lam yajuz wa illa lam yajuz itakuwa ni makuruhu ikiwa hakijatoka kwa huyo maiti chochote katika njia zake mbili yani amemuosha mara moja ikawa hakuna kinachotoka katika njia zake zile mbili kukupika kumuosha mara moja ni makuruhu tumeelewana eh? na ikiwa kitatoka chochote kile katika njia zake mbili hali ya amemuosha mara moja kule kumuosha hakujuzu kufupika mara moja ni makuruhu lakini nachukua hukumu ya makuruhu wakati gani illa yakhruju minhu shay kama hakijatoka katika moja katika zile njia zake mbili chochote wa illa lam yuzid na kama kinatoka chochote katika zile njia zake mbili kule kuosha kujuzu kwa hiyo maana inabidi aoshe tena mpaka katika zile njia zake mbili kusitoke chochote wa ma'un harun na maji ya moto yani ya moto sana na maji ya moto yani ni makruhu kumosha kwa maji ya moto makruh kumwosha maiti kwa maji ya moto hiyo ni makruh kwa nini kwa maji ya moto yanalegeza mwili mwili ukisharegea itakuwa ni haraka kuharibika maji ya moto yanalegeza ule mwili ngozi inakuwa laini kisha kwa hivyo itakuwa uh, ni wepesi kuharibika kwa ndio mala akasema uh, pia katika vitu ambavyo ni makruh kutumia maji ya moto katika kumosha huyo maji wa khilal khilal ni khilal ni kuchukua mti ambao tunaweza tukautumia kama mswaki yani ule mti ambao tunatumia kama nini mswaki ni makruhu mtu kuchukua ule mti akawa anapitisha kwenye meno yake yani kifupi tunaweza kusema kumpigisha mswaki ni makruhu kumpigisha mswaki makruhu kumpigisha mswaki wa ushnani na kutumia mti ambao unaitwa ushunani kwetu huu mti hauko wa ushunani na kutumia mti ambao unaitwa ushunani huu mti huko unakuwa na asili ya kutoa mapovu huko kwa hiyo kutumia mti na makuroo bali inatosha yale ya mapovu ya nini ya asili utumia huu mti ambao unaitwa ushnani makruhu anasema bila ya haja bila ya nini bila ya haja bila haja bila ya haja yufham minhu yufham minhu idha kanat bil haja la tukra yufham minhu idha kanat bil haja la tukrahu tunafahamu kwenye haya maneno kama hivi vitu vitatumika kwa haja hayo kama kuna haja kutumia hayo nini hayo makruh anasema watasrihu sha'rihi na kuchana nywele zake ay wakuriha tasrihu sha'rihi na ni makruhu kuchana nywele zake makruhu kuchana nywele zake makruh kuchana nywele za maiti limadha li'annahu yuaddi ila qat'i baadhi ash-sha'rati li'annahu yuaddi ila qat'i ba'd ash kwa sababu kwenye kuchana nywele za maiti kunapelekea kukata baadhi ya nywele napelekea kwenye hali ya kuchana uh, nywele za maiti kukata baadhi ya nywele zake vumilieni kidogo leo mbali kidogo ili yaani tukasimama odara kidogo leo tutaifuka alitozidi risali moja na na dakika kumi lakini itakuwa refu kuliko madarasa mengine yote kwa sababu kuna nukta ambayo nime nimeipanga tusimame anasema wa sunna kafurun wa sijrun fil akhirah na ni sunna kutumia kafo na hiyo hiyo sidra ambayo tumetangulia kuitaja katika muosho wa mwisho na ni sunna kutumia kafur na sidra kama itakuwa ni mkunazi na mkunazi fil akhiri katika muosho wa mwisho kafur ni nini kafur ambayo inayokusudiwa hapa nahun min anwa'i tibi nahun min anwa'i atib ni aina katika aina za manukat kafur aina katika aina za manukat ukienda kwa wauza vitu vya vya vya maiti unapata kwa hiyo ni sunna kutumie kafu wasidrun na ule mtu ambao tumetangulia kutaja fil akhira kwenye muosho wa mwisho kwa nini iwe sunna li'annahu yusallibu al-jasad li'annahu yusallibu al-jasada لانه يصلب wa yatrudu anhu alhawaa لانه يصلب الجسد ويطرد عنه الهواء لانه يصلب الجسد ويطرد عنه الهواء kwa sababu gani kwa sababu hivi vitu ambavyo tumevitaja sasa hivi kwamba ni sunna kuvitumia mwishoni kwa sababu vinakomaza mwili yani ule mwili unakuwa unakomaa yani haulaini mwili unakuwa mgumu na vinafukuza wadudu yani kutumia hivi vitu mwili unakomaa na wadudu wanakuwa ni wenye kukimbia wa kibabu sha'ri na kupaka hina nywele yana ni sunna kupaka hina nywele nywele za maiti ni sunna kupaka hina nywele zile za maiti wa kibabu sha'rin na kupaka hina nywele wa qasu sharibin na kupunguza mashauri ay wa sunna qasu sharibin manake ni sunna kupunguza masharubu wa taklimu adbarin na kupunguza kucha wa taklimu adbarin na kupunguza kucha in ikiwa vitarefuka intwala yani ikiwa hayo masharubu na hizo kucha zimerefuka masharubu marefu kucha ndefu itakuwa sunna wakati huo kupunguza sawa wa na kumfuta kumkausha kumshamuosha ni sunna kumfuta kwa taulo au mfano wake وتنشيف الناس كمفوتا كمكاوشا يعني بعد يا كموش هذا خلاف للحي هذا خلاف للحي هذه لكمفوتا بعد كموشا ni kinyume na yaliyo هذا خلاف للحي هل تنفوت الكنيوم من أليه حي لأن المذهب الحي لا يتن تنشيف بل يجوز لأن المذهب الحي لا يتن تنشيف بل يجوز هل la kusema kumfuta baada ya kumuosha ni sunna tofauti na aliyo hai kwa sababu madhabu mtu ambaye aliyo hai sio sunna yeye kujifuta baada ya kuoga au baada ya kufanyaje baada ya kutawala bali ya juzu bali hilo lina juzu ya jamani? yani hizo madafiki, yani fiki wao ujue hukumu za hivi vitu Aliyo hai aki, akioga kutokana janaza na mfano wake sio sunna kujifuta lakini hilo linajuzu. Akitawadha sio sunna kujifuta lakini hilo linajuzu. Lakini kwa aliyekufa ni sunna kumfuta, ni sunna kumkausha. ثم قال المؤلف ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته نا عليفوشوا محرم يعني عليو هرميا حج او عمره ويجنب نا عليفوشوا نا انا وقوا بالي محرم يعني يولا بيو كعباده يا عمره او حج ماذا عليفوا عليكو يكتك هيو اكرامه Haj au mu'tamir anapokuwa anakufa anawekwa mbali ma yujannabu fi hayatihi vile ambavyo anavyowekwa mbali katika hali ya uhai wake tutapia katika kitabu la haji kuna vitu ambavyo mtu ambaye akiwa haji au akiwa umra haifai yeye kuvitumia sawa kwa kadhalika mtu ambaye kufa alikuwa yuko haji au yuko umra atawekwa mbali na hivyo vitu vitu gani بما لا يغسل بالكافور اكتب هذا بما لا يغسل بالكافور لا يغسل بالكافور ولا يؤخذ من ظفره ولا شعره لا يغسل بالكافور ولا يؤخذ من ظفره ولا شعره لا يغسل بالكافور ولا يؤخذ من ظفره ولا شعره ولا يخلع ثوبه ولا يخلع ثوبه يعني لا يغسل بالكافور ولا يؤخذ من ظفره ولا شعره wala yukhla'u thawb ikiwa na maana haoshwa kafut yani mnukato ambao anatumika kwa maiti haoshwi kwa mnukato wala yunqad min dhufrihi wala halipunguzwi kucha zake wala sha'rihi wala nywele zake hata kama ikiwa masharufu hata kama ikiwa masharufu hayapunguzwi wala yukla thawbu wala zile nguo zake hazii kwa hiyo anasema la annahu yud'af yawm alqiyama mulabbiyan kwa sababu yeye atakuliwa siku ya kiyama aliyokuwa anafanya tangia labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak anafukuliwa siku ya kiyama aliyokuwa jahala kwa yeye anaepushwa yale ambayo anayeepushwa aliyokuwa yuko hai anapokuwa yuko kwenye ihram tumeelewana eh ثم قال وتكفر لأربعة أشهر كمولود حيا na kipomoko watiktur na kipomoko nini atakfu الذي سقط وهو في أربعة أشهر اكتب هذا الذي سقط وهو في أربعة أشهر الذي سقط وهو في أربعة أشهر الذي سقط وهو في أربعة أشهر يعني mwanamke alishika ujauzito alishika ujauzito Uh, ilipotumia miezi minne katika ule ujauzito ule ujauzito ukapomoka ule ujauzito ukafanyaje ukapomoka na ndio maana hapo tukasema alladhi sakata huwa fi arba'ati ashhur ni yule mtoto au ile mimba ambayo imepomoka hali ya kuwa ikiwa na miezi minne hilo atek wala sema wasitun na kipomoko le arbaati ashhur kilichotimiza miezi minne kipomoko kilichotimiza miezi minne kama uludin hayyan hukumu yake ni kama aliyezaliwa aliyekuwa yuko hai akafa kipomoko yani mimba ambayo imekuja ah, kutoka aliyakuwa ameshatimiza miezi minne hukumu yake kama ni hayyan ni kama yule aliyozaliwa aliyakuwa yuko hai maana yughassalu wa yusalla alayhi maana yughassalu wa yusalla alayhi ikiwa na maana anaoshwa na anaswaliwa anaoshwa na anaswaliwa ziko katika ambazo uh, zitakuja hasa katika mambo ya hakika na mfano wake kwamba je kitu kama kitafanywa hakika hiyo hukumu zake zitakuja mbele ya safari wa idha ta'addara ghaslu mayyitin yumbiba wujuban wa idha ta'addara ghaslu mayyitin yumbiba na kama kutakuwa na udhuru wa kumuosha maiti atatayamamishwa wa idha ta'addara ghatru mayyitin yummima na kama kutakuwa na udhuru wa kumuosha maiti yani kumuosha haiwezekani yummima atatayamamishwa wujuban yani mfano wake hakuna maji إذا كان ميتا ما ikiwa hatuna maji na amefariki inabidi tumzike tunafanyaje wakati huo tutamtayamamisha au alungua uuaji ambao haiwezekani kumosha pia atafanyaje atatayamamishwa au wenda mwanamke yuko baina ya wanaume peke yake kama kuna mwanamke atatayamanisha kadha mwanaume ambaye amekufa baina ya wanawake peke yake wapi yaani mwanamke amekufa na hiyo sehemu hakuna wanawake kwa kumosha na kama alikuwa mwaleo hakuna mumeo tutavua ngozi wote abana <laughs> hatuwezi kuvua nguo kwa ajili ya kumuosha tutamtayamamisha naam tunasimama hapo darasa leo kimekuwa eh,